Ja, du fehlst hier, komm vorbei, lass mich nicht mehr warten, nein. Lass mich nicht mehr warten, nein. Ohne dich keine Farben, nein, Baby, alles schwarz und weiß. Ja, ich seh es ein, ohne uns ja geh ich ein. Wie ein Sumpf, ja, sie ziehen mich rein. Ich weiß, dass du weinst. Du wirst mich heute sagst du mir nicht, was du denkst. Nein, ich kann nicht verstehen, warum du dich jetzt schon wieder verstellst. Dabei, dabei hat so gut gemerkt. Ja, sie wünschen uns nur Schlechtes, keiner was Gutes. Ja, ich versorg deine Wunde, Babe, weißt du Blut. Nein, das ist noch nicht das Ende, weil nicht alles gut ist. Weil ich weiß nicht, wo du nicht nur du bist allein. Wenn du mich wiedersehen willst, sag Bescheid. Ja, du fehlst hier, komm vorbei, lass mich nicht mehr warten, nein. Hatta bu net değişik aşk İş güç hepsi yaş Sensiz her yer karanlık boş Siyah beyaz sanki Beşiktaş Ne bir eşin var ne benzerin var Olma onların benim kal Acı bana ne olur elin saf içim derim dar Niye çatılır o kaşlar Kızma otoboko boş ver Sanki ilişki savaştı bir savaşan iki asker Sensiz bomba ellerim bak Evim yerim dar tüm evrenim dar Yeter bütün terimler Kızım bana gel gelip beni sar Anan Alman baban iş. Berlin çatıları after parties Seni alan adam yatsın hapis Güzelliğin çıkmaz aklımdan hiç Naz dışarı yaptık London Paris Gülümsedin düştüm kaldım aciz Güneşine bakıp yansın herkes Yazı olup yazıl anlama kız Ja, du fehlst hier, komm vorbei, lass mich nicht mehr warten, nein